Vienuoliktas skirsnis Po anoniminių išpolių neatsirado nei vieno liudijimo, kuris prieštarautų mano, garbingo žmogaus žodžiams ir nesuteptai kariniai karjerai. Susirinkusieji ėmė pritarimai šnapždėtis. Jeigu po to nieko nebūtų atsitikę, Alberai, jūsų tėvo garbė būtų buvusi išgelbėta. Beliko nubalsuoti, bet tada prabilo pirmininkas. Ponai, tarė jis, ir jūs, grafė, manau, su džiaugsmu išklausysite vieno labai svarbaus, bent jis taip tvirtina liudytojo, kuris panorėjo duoti parodymus. Po grafo kalbaus mes nebejojame, jog tas liudytojas tik patvirtins, kad mūsų kolega visiškai nekaltas. Aš tai gavau laišką. Ar norite, kad jį perskaityčiau? Ar nekreipsime į jį dėmesio ir nesustausime prie jų? Grafas de Morseras išbliško ir taip sugniaužė savo popierius, kad jie sudraškėjo jo pirštuose. Komisija nutarė išklausyti laišką. Grafas sėdėjo susimastęs ir nepareiškė savo nuomonys. Tada pirmininkas perskaitė štai ką. Ponas pirmininkė. Aš galiu duoti labai vertingų parodymų komisijai, kuriai pavesta ištirti generolo leitenanto grafo de Morsero elgesį Epyre ir Makedonijoje. Grafas de Morseras pabalo. Pirmininkas apmetė žvilgsnių komisijos narius. Skaitykite. Iš visų pusių pasipylė raginimai. Pirmininkas ėmė skaityti toliau. Aš buvau Ali Pašaus mirties vietoje, mačiau paskutinės jo gyvenimo akimirkas, žinau, kas atsitiko Vasilikiai ir Haidai. Esu komisijos paslaugoms ir net prašau suteikti man garbę ir išklausyti mane. Būsiu rūmų vestibiulyje, kai jums bus įteiktas šis laiškas. O kas tas liudytojas, ar geriau pasakius priešas? paklausė grafas pasikeitusi balsu. Tuoj sužinosime, atsakė pirmininkas. Ar komisija teiksis išklausyti liudytoje? Taip, taip, atsakė visi vienu balsu. Buvo pašauktas kurjeris. Ar kas nors laukia vestibiulyje, paklausė jį pirmininkas. Taip, ponas pirmininkė. Kas? Moteris lydima tarnu. Visi susižvalgiai. Įveskite tą moterį, tarė pirmininkas. Po valandėlės kurjeris vėl pasirodė. Visų akys buvo įsmeigtos į duris. Aš pats, pridūrė Bošanas, laukiu nerimaudamas kartu su kitais. Paskui kurjerį įėjo moteris, nuo galvos iki kojų apsisiautusi skraiste, kuris lėpė ją visą. Tačiau iš kūno formų ryškėjančių pro skraistę ir nuo jos dvelkiančių kvepalų galėjai spėti, kad jie jauna ir elegantiška. Pirmininkas paprašė nepažįstamai praskleisti skraistę ir susirinkusieji pamatė merginą apsirengusią graikiškais drabužiais. Ji buvo nepaprastai graži. Tai ji, tari Morseras. Kas ji? Haidi! kas jums sakė. Deja, aš spėju, bet prašau pasakoti, bošanai. Matote, aš ramus ir tvirtas. Mes turbūt artėjame prie Tomasgos. Ponas Demorseras žiūrėjo į tą moterį nustėręs ir įsigandęs, toliau kalbėjo Bošanas. Juk iš tų žavių lūpų turėjo pasigirsti jo gyvybės arba mirties ištarmiai. Nepažįstamoji visus labai nustebino ir sudomino, ir grafo Demorsero įsigelbėjimas ar žlugimas perams jau ne per daug rūpėjų. Pirmininkas ranka parodė merginai kėdę, tačiau ji papurtė galvą. Grafas susmuko į kreislą, jam pakirto kojas. Pone, tari pirmininkas, jūs kreipėteis į komisiją norėdama duoti parodymus apie įvykius Janinoje ir pareiškėte, kad buvote tų įvykių liudytoje. Aš pati juos mačiau, atsakė nepažįstamoji žavingai liūdnu ir melodingu balsu, kokiu kalba visi rytų gyventojai. Tačiau, tarė pirmininkas, leiskite priminti, kad jūs tada buvote dar maža. Aš buvau ketverių metų, bet kadangi tie įvykiai man buvo nepaprastai svarbus, tai nei mažiausias smulkmena neišdilo man iš širdies, nei mažiausias nieknikis neusimiršo. Bet kodėl tie įvykiai jums tokie svarbus ir kas jūs, kad ta katastrofa paliko jums tokį didelį įspūdį? Buvo sprendžiamas mano tėvų gyvybės ar mirties klausimas, atsakė mergina. Aš esu Haidai, Janinos pašaus Ali iš Tebelino ir jo mylimo žmonos Vasilikės duktė. Kuklumo ir kartu išdidumo raudonis užlėjo merginos kruostus, jos degančios akys ir svarbus pareiškimas padarė neapsakomą įspūdį susirinkusiems. O grafas nebūtų labiau apstulbęs, jeigu prie jo kojų būtų trenkęs perkūnas ar būtų atsivėrusi bedugnį. Pone, pagarbė jai nusilenkęs, tarė pirmininkas, leiskite paklausti jūs vieno dalyko. Tai jokių būdų nereiškia, kad aš jumis abejaučiau ir tas klausimas bus paskutinis. Ar galite kuo nors pagrysti savo teiginį? Taip galiu, atsakė Haidį, traukdama iš poskraistys iškvėpintą atlasinį vokelį. Štai mano gimimo pažymėjimas, tėvų surašytas ir jų karinių viršininkų pasirašytas. Štai mano krikšto liudijimas, nes tėvas sutiko, kad aš priimčiau motinos tikėjimą. Šitą liudijimą patvirtino savo anspaudų didysis Makedonijos ir Epyro primas. Pagaliau štai pažymėjimas, ir čia žinomas svarbiausias dokumentas, kad aš ir mano motina buvome parduotos armėnų pirkliui El Koberui – Mus pardavė prancūzų karininkas, kuris sudaręs niekšingą sanderį su portą, kaip grobį įsikaulėjo savo geradarių dukterį ir žmoną ir pardavėjas už tūkstantį kapšiukų aukso, maždaug už 400 tūkstančių frankų. Kai grafas de Morseras išgirdo tuos baisius kaltinimus, kuriuos susirinkusieji išklausė kraupiai tylėdami, jų skruostai pasidarė net žalsvi iš blyškumo, o akys pasruvo krauju. Haidi vis tokia pat rami, bet dėl savo ramumo dar grėsmingesnį, negu kad būtų draskiusis iš pykčio, padavė pirmininkui arabų kalba parašytą pardavimo pažymėjimą. Kadangi pera iš anksto tikėjusi, jo kai kurie dokumentai gali būti parašyti arabų, graikų arba turkų kalba, tai pausėdė buvo pakviestas rūmų vertėjas. Dabar buvo pasiūstas žmogus jo atvesti. Vienas iškilmingų perų išmokęs arabų kalbos šlovingame žygyje į Egiptą sekė akimis pergamentą, o vertėjas garsiai vertė. Aš, Elkobiras, vergų pirklys ir jo didenybė sultono haremo tiekėjas, pažymiu gavęs šviesiausiam valdovui iš Frankų didiko grafo Montekristo smaragdą įkainuotą dviem tūkstančiais kapšiukų aukso. Už vienuolikos metų krikščionę vergę vardu Haidą, teisėta velionio Ali ištebelino Janinos pašus ir jo mylimiausios žmonos Vasilikės dukterį, kurią draugė su motina, mirusia vos atvykus į Konstantinopolį, esu nupirkęs prieš septynerius metus iš vieno prancūzų pulkininko, tarnavusio viziriui Ali ištebelino, kurio pavardė Fernanas Mondegas. Minimas vergis, jo didenybės sultonų įgaliotas, buvau nupirkęs už tūkstantį kapšiukų aukso. Jau didenybei leidus, pažymėjimas išduotas Konstantinopolyje 1247 hidžros metais. Pasirašė El Kobiras. Dėl didesnio įtikinamumo, patikimumo ir tikrumo šis pažymėjimas bus patvirtintas sultono anspaudu, tuo pasirūpinti įsipareigoja pardavėjas. Šalia pirklio parašų iš tikrųjų buvo padišacho anspaudas. Perskaičius ir apžiūrėjus pažymėjimą stojo kraupi tyla. Visa grafo gyvybė buvo susikaupusi degančiuose, krauju pasrūvusiuose akyse, kurias jis tarsi prieš savo valią buvo įsmeigęs į gaidą. Pone, paklausė pirmininkas, ar mes negalėtume apklausti grafą Montekristą, kuris rodos gyvena kartu su jumis Paryžiuje? Pone, atsakė Haidai, grafas Montekristas, mano antrasis tėvas, jau trečią dieną išvykęs į Normandiją. Kas jums patarė, pasiteiravo pirmininkas, duoti parodymus, už kuriuos rūmai jums labai dėkingi. Žinoma, turint galvoje jūsų kilmę ir iškentėtas nelaimės, šis jūsų poelgis visiškai suprantamas. Taip pasielgti mane pastumėjo pagarba mirusiems ir mano skausmas. Kad ir būdama krikščionį, te Dievas man atleidžia, Aš visą laiką svajojau atkeršyti už savo įžymų į tėvą. Nuo to laiko, kai kėliau koją į Prancūziją ir sužinojau, kad išdavikas gyvena Paryžiuje, mano akys ir ausys visą laiką buvo atviros. Aš gyvenu vieniša savo kilnaus globėjo namuose, bet gyvenu taip tik todėl, kad mėgstu vienatvę, nes tuomet galiu susikaupti ir skendyti mintyse. Grafas Montekristas teiviškai rūpinasi manimi ir man prieinamas aukštuomenės gyvenimas. Tiesa, aš girdžiu tik jų atgarsius. Aš skaitau visus laikraščius, gaunu visus žurnalus, visus naujus kūrinius. Taip, iš šalies stebėdama kitų gyvenimą sužinojau, kas šį ryt įvyko perų rūmose ir kas čia turėjo įvykti šį vakarą. Tada ir parašiau jums. Vadinasi, grafas Montekristas nieko nepaskatino jūsų šitai pasielgti, paklausė pirmininkas. Jis nieko nežino ir net bijau, kad man nepritars, kai sužinos. Vis dėlto ši diena man didi diena, kalbėjo mergina pakėlusi aukštyn žėrinčias akis, nes pagaliau radau progą atkeršyti už savo tėvą. Per visą tą laiką grafas neištarinė žodžių. Kolegos su užuojauta žiūrėjo į šį žmogų, kurio visas gyvenimas sugriuvo padvelkus saldiems moters kvepalams. Nelaimiai pamažu jau raižė jo veide pragaištingus ženklus. Ponas Demorserai, paklausė jį pirmininkas. Ar pripažįstate, kad ši mergina Janinos Pašus Ali Štebelino duktė? Ne, atsakė Morseras, vargais negalais atsistojęs. Tai vien mano priešų pinklys. Visą laiką žiūrėjusi į duris, tartum kažko laukusi Haidai staiga atsigrėžė ir pamačiusi grafą baisiai suriko. Tu manęs nepažįsti, ėmė šaukti ji, bet aš tave puikiai pažįstu. Tu esi Fernanas Mondegas, prancūzų karininkas, mokęs mano kilmingojo tėvo kariuomenę. Tai tu išdavėjai Janinos pilis, tėvo pasiūstas į Konstantinopolį vesti darybų su sultonu, dėl savo geradarių gyvybės ar mirties tu atnešiai netikrą firmaną apie visišką valdovo malonę. Su tuo firmanu išgavai pašus žiedą ir tavęs paklausė Selimas ugnies saugotojas. Tu nudūrėjai Selimą, tu pardavi mano motiną ir mane pirkliui Elkobirui. Žmogžudys, žmogžudys, žmogžudys, ant tavo kaktos iki šiol tebėra tavo pono kraujas, pažiūrėkite į jį. Tie žodžiai buvo ištarti su tokio įstringo įsitikinimu, kad visų akys įsmigo į grafo kaktą ir jis palėtė ją ranką, tarsi ant jos būtų pajutęs dar drungną alypašos kraują. Tai jūs sakote pažinusi, kad grafas de Morseras yra karininkas Fernanas Mondegas? Ar aš jį pažįstu? sušuko Haidai. Motina man sakė. Tu buvai laisva, turėjai mylimą tėvą, tau buvo lemta tapti vos ne karalienė. Pažiūrėk gerai šį žmogų, tai jis tave paverti vergė, jis užmovė tavo tėvo galvant jėtį smaigalio, jis mus pardavė, jis mus išdavė. Gerai įsižiūrėk į jo dešinę ranką su plačiu randu. Jei užmirštum jo veidą, tu pažinsi jį iš rankos, į kurią vieną po kitaus sudėjo auksinės monetas pirklys Elkoberas. Ar aš jį pažįstu, tegul jis dabar išdrįsta pasakyti, kad manęs nepažįsta. Kiekvienas žodis it peilio dūris smigo į morserą, po truputį mažindamas jų atsparumą. Po paskutinių haidijos žodžių jis nejučiamis užsikišo už atlapų dešinę ranką, iš tikrųjų žaizdaus sužalauta ir juodaus nevilties parblokštas susmuko į kreislą. Nuo tos scenos susirinkusių jų mintys ėmė suktis viesulų kaip nukritę lapai, papūsti galingų šiaurės vėjų dumplių. Grafė de Morserai, paragino pirmininkas, nepasiduokite nevilčiai, atsakykite – Karaliaus teisingumas aukščiau už viską, jis to lygus dievo teisingumai, jis neleis priešams sugniuždyti jūsų, nedavęs galimybės su jais kovoti. Gal norite, kad dar kartą viską ištirtume? Gal pasiūsti porą rūmų narių į Janiną? Atsakykite. Morseras nieko neatsakė. Tuomet komisijos nariai su siaubu pasižiūrėjo vienas į kitą. Visi žinojo valdingą ir smarkų generolo būdą. Tas žmogus matyt visiškai neteko jėgų, jeigu liovėsi gynėsis. Visi galvojo, jog po tos tylos panašiaus į miegą ateis pabudimas primenas perkūnyje. Na ką ketinate daryti? paklausė jį pirmininkas. Nieko, stodamasis dusliu balsu tarė grafas. Vadinasi, Ali ištepelino duktė sakė tiesą. Vadinasi, ji ir yra tas baisus liudytojas, kuriam nusikaltelis nedrįsta atsakyti ne. Vadinasi, jūs iš tikrųjų padarėte tai, kuo esate kaltinamas. Grafas apsidairė tokių žvilgsnių, kurio beviltiška išraiška būtų sugraudinusi net tigrus, bet nepaėgė permaldauti teisėjų. Paskui jis pakėlė akis į salį skliautus, bet to jau vėl jas nudelbė, tartum bijodamas, kad jie neprasiskirtų ir neatsivertų kitas rūstus teismas, kurio vardas dangus ir nepasirodytų kitas teisėjas, kurio vardas dievas. Staiga jis atsiplėšė jį smaugusią apykaklę, kad neatsagus pabiro ir tarsi niūrus pamišelis išėjo iš salės. Jo žingsnį kraupiai nuaidėjo po gudžiais kliautais. Paskui florentietiškų portikų kolonas sudrebino jį išvežančios karietos dardėjimas. Ponai, pravilo pirmininkas, kai vėl stojo tyla, ar grafas de Murseras kaltas dėl žodžio sulaužimo išdavystės ir niekšybės? Taip, vienu balsu atsakė visi komisijos nariai. Haidai pasiliko iki posėdžio galo. Jie išklausė grafai paskelbtų nuosprendžio ir ne viename jos veidų bruožė neatsispindėjo nei džiaugsmas, nei užuojauta. Paskui vėl užsitraukė ant veido šydą, didingai linktelėjo perams ir išėjo tokiu žingsniu, kokiu pasak Vergilijaus vaikščioje Deivės. 14 skyrius. Iššūkis. Tada Pasakojo toliau Bošanas, aš pasinaudojau stojusią tylą ir salės prietema ir išėjau niekieno nepastebėtas. Prie durų jau laukė tas pats kurjeris, kuris buvo mane įleidęs į ložę. Koridoriais jis nuvedė mane prie nedidelių durelių į Vožiraro gatvę. Aš išėjau iškankintas ir kartu sužavėtas, atleiskite už tą žodį Alberai, iškankintas dėl jūsų ir sužavėtas taus merginos keršijančius už savo tėvą. Prisiekiu, Alberai, kad ir kas būtų kaltas dėl paslapties atskleidimų, pasakysiu tik tiek. Gal tai padarė priešas, bet tas priešas tai yra apvaizdus įrankis. Alberas sėdėjo rankomis susijėmęs galvą, paskui pakėlė gėdus raudonių nutvykstą, nuo ašarų šlapę veidą ir pagrebė Bošano ranką sakydamas. Draugė, mano gyvenimas baigtas. Man viena belieka neguostis, kad apvaizdas smogė tokį smūgį bet ieškoti žmogaus, kuris manęs neapkenčia ir persekioja. Radęs arba jį užmušiu, arba jis mane. Tikiuosi jūsų draugiškus pagalbos bošanai, jeigu tik panieka dar neužgesinu jūsų širdyje draugiškumo. Panieka, drauguži. O kuogi jūs kaltas dėl tos nelaimės? Ne, ačiū Dievui praėjo tie laikai, kai dėl neteisingų prietarų vaikai turėdavo atsakyti už savo tėvų poelgius. Peržvelkite visą savo gyvenimą, Alberai. Jis dar toks neilgas, tačiau ar kieno nors rytas galėjo būti giedresnis negu jūsų? Ne, Alberai, patikėkite manim, jūs jaunas, turtingas, išvažiuokite iš Prancūzijos. Viskas greitai užmirštama tame didžiajame Babilone, kuriame gyvenimas konkuliuoja, o nuomonės keičiasi. Sugrįšite po trejų ar ketverių metų, vedęs kokią nors rusų kunigaikštytę – ir niekas neprisimins, kas buvo atsitikę vakar, o juo labiau prieš 16 metų. Ačiū, mano brangusis Bošanai, ačiū už gerą širdį pakuždėjusią jums tuo žodžius, bet tai neįmanoma. Jau esu minėjęs, koks mano troškimas, o dabar, jei reikia žodį troškimas, pakeičiu žodžiu valia. Jūs turite suprasti, jog tai mane be galo skaudina ir aš negaliu žiūrėti į šitą dalyką taip kaip jūs. Kas jums atrodo dangaus siūsta, mano manimu, yra kilę ne iš tokio tyro šaltinių. Turiu prisipažinti, jog esu tikras, kad apvaizda čia nieko dėta ir labai gerai, nes vietoje nematomo ir neapčiuopiamo dangiškojo atpildo ar bausmės, šauklio, rasiu matomą ar apčiuopiamą būtybę, kuriai keršysiu už viską, ką iškentėjau per šį mėnesį. Prisiekiu, taip ir bus. Kartuoju bošanai, dabar aš noriu grįžti į žmonių pasaulį materialų į pasaulį. Ir jeigu jūs, kaip sakote, vis dar tebesate mano draugas, tai padėkite rasti ranką, kuris smūgi šį smūgį. Gerai, sutiko Bošanas. Jeigu jūs norite, kad nusileiščiau į žemę, aš taip ir padarysiu. Jeigu ryštatės ieškoti priešo, aš jums padėsiu. Ir aš jį rasiu, nes mudviejų abiejų garbė beveik vienodai reikalauja jį rasti. Tuomet bošanai ieškoti reikia pradėti, kol pėdos dar netauš, tučto jau. Kiekviena sugaišta minutė man kaip amžinybė. Skundikas dar nenubaustas, vadinasi, jis gali tikėtis, kad ir liks nenubaustas. Garbiais žodis, jei jis to tikisi, tai žiauriai klysta. Klausykite, morserai. Matau, Bošanai, jūs kažką žinote, jūs teikite man vilties. Nesakau, kad tai tikras dalykas, bet vis dėlto šioks toks spindulys tamsoje. Eidami į tą spindulį, mes gal pasieksime tikslą. Greičiau sakykite, aš nenustykstu iš nekantrumo. Papasakosiu jums, ko nenorėjau sakyti grįžęs iš Janinos. Pasakokite. Štai kas atsitiko Alberai. Janinoje aš kreipiausi informacijos, tai visai suprantama, į žymiausią miesto bankininką. Vos tik užsiminiau apie savo reikalą, dar net nepasakiau jūsų tėvo pavardės, jis tarė. Aha, numanau, kas jūs atvedė pas mane. Kodėl? Prieš porą savaičių manęs klausė tuo paties. Kas? Vienas Paryžiaus bankininkas, mano kompanijonas. Kas toks? Danglaras. Danglaras, sušuko Alberas. Iš tikrųjų, jis jau seniai persekioja mano vargšą tėvą, pavydį jam ir neapkenčia. Jis dedasi demokratu, bet negali atleisti grafui de Morserui, kad jis peras. Ir tos nežinia, kodėl iširusios vedybos, taip tikra tiesa. Sužinokite, Alberai, tik nesikaršiuokite pirmą laiko ir jeigu teisybė. Jeigu teisybė, tai jis man sumokės už viską, ką aš iškentėjau, sušuko jaunuolis. Neskubėkite, morserai, juk jis jau pagyvenė žmogus. Aš nepaisysiu jo amžiaus, kaip jis nepaisy mūsų šeimos garbės. Jeigu turėjau ką prieš mano tėvą, kodėl nepuolė atvirai? Bet ne, pabūgo durai stoti akis į akį. Alberai, aš nesmerkiu, aš tik vėsinu jūs, būkite atsargus. Nebijokite, bet to jūs mane palidėsite, bošanai. Apie tokius dalykus kalbamasi prie liudytojų. Jeigu danglaras kaltas, tai jau šiandien mirs arba danglaras arba aš. Velniai griebtų bošanai, suruošiu šaunę savo garbiais laidutuvės. Gerai, Alberai, priėmus tokį sprendimą reikia nedelsint jį ir vykdyti. Norite važiuoti pas danglarą? Važiuojam. Jėdu pasiuntė vežiko. Arteidami prie bankininkų rūmų, prie vartų pamatė Andrijos kavalkančių fajetoną ir tarną. Po velnių, kad ir sekasi, niūriai tarė Alberas. Jei danglaras atsisakys gauti su manimi, tai nudėsiu jo žentą. Kunigaištis kavalkantis, kaip jis drįstų nesikauti. Bankininkui buvo pranešta, kad jie atvyko, ir jis išgirdęs Albero vardą ir žinodamas, kas įvyko vakar, liepė pasakyti, jog nepriima. Bet buvo jau per vėlo. Alberas ėjo paskui liokajų, girdėjo jam duotą įsakymą, pats atsidarė duris ir bošanų lydimas įsiveržė į bankininko kabinetą. Kaipgi čia, ponė, sušuko danglaras. Ar aš jau nebe šeimininkas savo namuose, ar man nevalia priimti, ką noriu, ar nepriimti, ko nenoriu? Man rodos, jūs užsimirštate. Ne, ponė, šaltai atšovė Alberas, esti aplinkybių ir jūs kaip tik į tokias patekote – kai negali nepriimti kai kurių lankytojų, jeigu nenori pasirodyti esas bailys. Šitokie išeitį jūs turite. Ko jūs iš manęs norite? Aš noriu, tari Morseras eidamas artin ir nekreipdamas nei mažiausio dėmesio į kavalkantį, kuris stovėjo atsirėmęs į žydinį. Aš noriu jums pasiūlyti susitikti su manimi nuo šalioje vietoje, kur valandėlė niekas mums netrukdytų ir tiek. Iš dviejų vyrų, susitinkančių tokioje vietoje, vienas paprastai lieka gulėti medžių pavėsyje. Danglaras išbalo. Kavalkantis sujudėjo, Alberas atsigrėžė į jį sakydamas. Jei norite grafę, atvykite ir jūs. Juk jūs beveik šeimos narys, taigi turite tam teisę. Tokius pasimatymus skiriu kiekvienam, kas tik nori į juos atvykti. Kavalkantis sutrikęs pažvelgė danglarą, kuris nenorum pakilo ir atsistojo tarp jų. Albero išpolis prieš Andriją sužadino jam viltį, kad Morseras atvyko visai ne dėl to, ką jis buvo manęs iš pradžių. Ak šitaip tarė jis Alberui, jeigu atėjote kivirčyti su grafu dėl to, kad iš judviejų pirmenybę suteikiau jam, tai įspėju, jog perdusiu tą reikalą karališkajam prokurorui. Jūs apsirinkate, ponė, niūrė šipsuodamasis atsakė Morseras. Man visai nevestuvės galvoje. Aš kreipiausi į poną Kavalkantį tik todėl, kad man pasirodė, jog jis norėjo įsikišti mūsų pokalbį. Beje, gal ir jūsų teisybė, šiandien aš pasirengę susikipti su visais. Vis dėlto būkite ramus, ponas Danglarai, pirmenybė priklauso jums. Gerbiamasis, išbliškęs iš pykčių ir baimės, atsakė Danglaras. Įspėju, kad sutikęs pasiutusi šunį, aš jį nudedu ir ne tik nelaikau savęs kaltų, bet priešingai, manau, padaręs visuomenį gerą darbą. Jeigu jūs irgi pasiutęs ir taikotės man įkasti, tai žinokite, nudėsiu jūs be jokio pasigailėjimo. Ar aš kaltas, kad jūsų tėvui nuplėšė garbę? Taip niekšė, sušuko Morseras, tu dėl to kaltas. Danglaras žengtelėjo atgal. Aš kaltas, aš, paklausė jis, jūs iš proto išėjote. Argi aš ką išmanau apie graikų istoriją? Argi aš baščiausi po tą šalis? Argi aš patariau jūsų tėvui parduoti Janinos pilis, išduoti? Nutilk, dusliai suriko Alberas. Ne, ne jūs pats sukėlėte tą triukšmą, bet jūs klastingai jį paruošėte. Aš? Taip, jūs. Iš kur pasklido gandai? Kiek prisimenu, laikraštyje buvo parašyta iš Janinos po šimts pypkių. O kas rašė į Janiną? Į Janiną? Taip, kas rašė tai raudamasis apie mano tėvą. Man rodos, niekam neuždrausta rašyti į Janiną. Tačiau rašė tik vienas? Vienas? Taip ir tas vienas buvote jūs. Žinoma, aš rašiau. Man rodos, išleisdamas už jaunikaičio dukterį, žmogus gali pasiteirauti apie tų jaunikaičių šeimą. Šitai ne tik tėvų teisė, bet ir pareiga. Gerbiamasis, tarė Alberas, jūs rašėte puikiai žinodamas, koks ateis atsakymas. Aš? Prisiekiu jums, sušuko danglaras ir jo balse nuskambėjo tikras nuoširdumas, kuris kilo gal ne tiek iš baimės, kiek iš užuojautus nelaimingam jaunuoliui. Man niekada į galvą nebūtų atėję rašyti į Janiną. Aš neturėjau jokio supratimo apie Alipašaus mirtį. Vadinasi, jums kas nors patarė rašyti? Žinoma, patarė? Taip. O kas? Sakykite, neslėpkite. Labai paprasta. Aš kalbėjau apie jūsų tėvų praeitį, sakiau, kad niekas nežino, koks aitvaras sunešė jam turtus. Mano pašnekovas paklausė, kur jūsų tėvas įsigijo savo turtus. Atsakiau, Graikijoje. Tada jis man patari, parašykite į Janiną. Kas jums šitai patari? Ogi jūsų draugas, grafas Montekristas. Grafas Montekristas jums patari parašyti į Janiną. Taip, aš ir parašiau. Norite pamatyti mano laiškus, parodysiu jums. Alberas ir Bošanas susižvalgė. Pone, tarė iki šiol tylėjęs Bošanas, jūs kaltinate grafą, žinodamas, kad jo dabar nėra Paryžiuje ir kad jis šiuo metu negali pasiteisinti. Aš nieko nekaltinu, atsakė Danglaras. Aš tik pasakoju, kaip buvo, ir visą tai galiu pakartoti girdint pačiam grafui Montegristui. Ar grafas žino, kokį atsakymą gavote? Aš jam rodžiau atsakymą. Ar jis žinojo, kad mano tėvo vardas Fernanas su pavardė Mondegas? Taip, šitai aš jam seniai buvau sakęs. Žodžiu, aš padariau tik tai, ką būtų padaręs kiekvienas manim dėtas, gal net gerokai mažiau padariau. Kai gavus atsakymą, kitą dieną jūsų tėvas, Montekristo paragintas, atvyko pas mane ir oficialiai paprašė jums mano dukters rankos, kaip visuomet daroma, kai norima galutinai spręsti klausimą, aš jam daviau neigiamą atsakymą ir griežtą. Tas teisybė, tačiau be jokių aiškinimusi, be triukšmo. Ir iš tikrųjų, kam man visą tai garsinti? Kas man rūpi pono de Morsero garbė ar negarbė, akcijų kursas dėl jos juk nei kyla, nei krinta? Alveras pajuto, kaip kraujas plūsta jam į veidą. Nebuvo jokios abejonės, danglaras gynėsi kaip žemas žmogus, bet sakė, jeigu ne visą teisybę, tai bent jos dalį žinoma nesažinys, o baimės spirimas. Pagaliau, kogi morserų reikėjo, nedidesnės ar mažesnės danglarų ar Montekristo kaltės, o žmogaus, kuris atsakytų už įžeidimą, žmogaus, kuris sutiktų kautis. Danglaras kautis nesutiks, tai buvo visiškai aišku. Visa tai, kas spėjo nugrimsti į užmarštį, arba praėjo nepastebėta, aiškiai iškilo Morserui prieš akis ir atgyjo atmintyje. Montekristas žinojo viską, juk jis pirko Alipašaus dukterį. Viską žinodamas, jis ir patarė Danglarui parašyti į Jeniną. Sužinojęs atsakymą, jis sutiko patenkinti Albero norą ir supažindino jį su Haide. Nuvedęs pas ją, pakreipė kalbą apie Alipašaus mirtį ir nekliudė Haidai pasakoti bet matyt keliais žodžiais pasakytais graikų kalba liepė jai neminėti Albero tėvo vardo. Antra vertus, argi jis neprašė ir patį Alberą neištarti savo tėvo vardo Haidai girdint. Pagaliau, juk jis įsivežė Alberą į Normandiją kaip tik tuo laiku, kai turėjo kilti tas baisus skandalas. Be abejo, visa tai buvo padaryta samoningai ir Montekristas aišku susimokęs su jo tėvo priešais. Alberas pasivedė Bošaną į šalį ir išdėstė jam savo samprotavimus. Teisybė, atsakė Bošana, šioje istorijoje Danglaras vaidina tik grubų materialisto vaidmenį. Pasiaiškinimu turite reikalauti iš grafo Montekristo. Alberas atsigrėžė į Danglarą sakydamas, gerbiamasis, Jūs turite suprasti, kad aš dar ne visiškai su jumis atsisveikinu. Man dar reikia įsitikinti, ar jūsų kaltinimai teisingi. Ir norėdamas tai padaryti, tučto jau vykstu pas grafą Montekristą ir nusilenkęs bankininkui Alberas išėjo su bošanu, į kavalkantį nesiteikęs neižvilgtelėti. Danglaras palidėjo juos iki durų ir dar sykį pakartojo Alberui, kad jis neturys nei mažiausio pagrindo nekesti grafo demorsero. 15 skyrius. Įžeidimas. Išėjęs iš bankininko, Bošanas sustojo. Klausykite, tarė jis Alberui. Aš ką tik sakiau jums, kad pasiaiškinimų turite reikalauti iš Montekristo. Taip ir mes važiuosime pas jį. Palaukit. Prieš važiuodamas pas grafą gerai pagalvokite. Apie ką man galvoti? Kad tai rimtas žingsnis. Argi jis rimtesnis negu mano vizitas pas Danglarą? Taip, Danglaras pinigo žmogus, o jūs žinote, kad pinigo žmonės per daug vertina savo kapitalus, todėl nenoriai kaunasi, o šis atvirkščiai džentelmenas – bent toks atrodo, ar nebijote po džentelmeno išorę rasti žudiką? Bijau tik vieno – rasti žmogų, kuris atsisakytų kautis. Būkite ramus, tarė Bošanas, šitas kausis, aš net bijau, kad jis kausis pernelyg gerai, saugokitės. Draugė, švelniai šipsodamas įstarė Alberas, man to ir te reikia, didžiausiai laimiai būti nukautam už savo tėvą, tada mes visi būtume išgelbėti. Jūsų motina to nepergyventų. Vargšiai motina, tarė Alberas, persibraukdamas rankakis. Aš tai žinau, bet verčiau tegul ji miršta iš sielvartų negu iš gėdos. Jūs tvirtai pasiryžęs, Alberai? Taip. Tuomet važiuokime. Ar manote, kad jį rasime? Grafas turėjo grįžti keliomis valandomis vėliau už mane, taigi tikriausiai jis jau Paryžiuje.